Так, каже, бо ми в цей момент дійсно війни не потребуємо. У цей момент. Що тут ховатись нам з тобою своїм людям? Ми не на мітингу. Ну так, ми тепер мусимо кричати про співіснування, про мир, про добросусідські відносини з капіталізмом. Але тут же ми так само мусимо з усієї сили готувати війну. Бо ми мусимо воювати, бо нам не сила мирно співіснувати з капіталізмом. Від мирного життя ми задушимось, або він нас задушить, а тому хоч пропади, а даєш війну. Але тут же годі. А що ж може дати та війна загибель всього світу і нас разом з ним, га? Ну що? Степан Петрович лукаво прижмурив очі і сказав. Та от деякі європейські демократи і кажуть, даєш трудову колектократію і не буде ні війни, ні загибелі нікого. Так чого ж інші демократи не приймають її? люто закричав Горигора. Чого вони мовчать? Капіталісти, капіталісти, невже вони все рішають? А що ж демократія? Невже серед неї не знайдеться хоч один чесний, гарячий, енергійний політик або журналіст, або вчений, або депутат, який би взяв на себе велику місію? Незважаючи на капіталістів, підняти це питання на Заході і добитись, щоб його було хоч поставлено на обговорення їхнього буржуазного суспільства хоч на обговоренні поставлено перед народами. Вони хваляться, що вони справжні демократи. Так чого ж вони таке страшенно важливе питання, як знищення війни мирним способом безкровним, який пропонують колектократи у своїх народів, не віддадуть на обговорення і вирішення самих народів? Чого не порушують питання колектократів у своїх демократичних газетах? Яка ж то демократія, га? Та й ті колектократи чого вони не вимагають від своїх політиків, щоб вони були справді справжніми демократами? Нехай ці політики не приймають колектократів, це справа їхнього розуміння, інтересу, совісті, але нехай же не замовчують такий засіб замирення світу а самі колектократи, коли вони вірять до глибини душі в колектократію або симпатики її, чому вони не репетують на весь світ? Чому не організують петиції? Чому не кидають бомби на ту паршиву організацію Об'єднаних Націй, щоб звернути її увагу на цей спосіб, щоб примусити її поставити питання колектократів і отой світовий референдум, про який ти казав? Чом, га? Гори гора схопився на ноги і просив перед журналістом Зінчуком своїм велетенським кулаком, наче той журналіст був посланцем у тих колектократів. І Зінчук боязко сказав, «Ну, я тобі вже сказав, що у європейських демократів є багато причин не піднімати цього питання. Одну я виклав, а от друга, я, бувши за кордоном з нашим міністром, Мав нагоду говорити з деякими англійськими та французькими журналістами та політиками про трудову колектократію. Принципово для себе багато з них не мов би приймають її, а практично бояться вголос говорити про неї. Кого бояться? Своїх народів? Ну, американських капіталістів. Отакої. Отакої. Бо американські капіталісти, мовляв, так бояться трудової колектократії, що як тільки європейські політики здіймуть про неї питання, то американські капіталісти зараз же припинять посилку допомоги Європі і віддадуть її більшовизмові. Бо трудократія чи трудова колектократія це, мовляв, той самий більшовизм. Та неправда ж! Раптом бурхливо вирвалось у запорожця. Степан Петрович про себе посміхався. Американські капіталісти тепер усе, що не їхні називають більшовизмом. А європейські демократи не можуть їм пояснити, що таке більшовизм, а що таке колектократія. Очевидно, не можуть. І воліють війну, аніж лякати бідних американських капіталістів, га? Мабуть. А деякі буржуазні європейські демократи кажуть, що трудова колектократія ще страшніша за війну. Лік, кажуть вони, гірше за хворобу. Та не може бути, ошелешено поширив очі Горигора. Трудократія гірша за війну. Та чим саме? А тим, що вона внесла б великий безлад в економіку всіх країн, зруйнувала б багато людей, збіднила б народи. Фю. А війна, значить, внесла б лад, збагатила б народи. Оця нова війна, оця страхітна третя атомова війна, від якої кажуть, самі європейці можуть загинути сотні мільйонів людей. Наша планета з її цивілізацією переміниться у мертву пустелю. Ну, знаєш, я навіть от капіталістів не ждав такого.